บุ๊กทูหกสิบสาม6รการตั้งคำถามสอง fare domande d u e fare domande due ดิฉันมีงานอดิเรก ho un hobby Ho un hobby. ดิฉันเล่นเทนนิส Gioco a tennis. Gioco a tennis. สนามเทนนิสอยู่ที่ไหนคะ Dov'è il campo da tennis? Dov'è il campo da tennis? คุณมีงานอดิเรกไหม Hai un hobby? Hai un hobby? ดิฉันเล่นฟุตบอล Gioco a calcio. Gioco a calcio. สนามฟุตบอลอยู่ที่ไหนคะ Dov'è il campo di calcio? Dov'è il campo da calcio? ดิฉันเจ็บแขน Mi fa male il braccio. Mi fa male il braccio. ดิฉันเจ็บเท้าและมือด้วย Mi fanno male anche il piede e la mano. Mi fanno male anche il piede e la mano. มีคุณหมออยู่ไหมคะ C'è un dottore? C'è un dottore? ดิฉันมีรถ Ho la macchina. Ho la macchina. ดิฉันมีจักรยานยนต์ด้วย Io ho anche una moto. Io ho anche una moto. ดิฉันจะจอดรถได้ที่ไหนคะ Dove trovo un parcheggio? Dove trovo un parcheggio? ดิฉันมีเสื้อสเวตเตอร์ Ho un maglione. Ho un maglione. ดิฉันมีเสื้อแจ็คเก็ตและกางเกงยีนด้วย Io ho anche una giacca e un paio di jeans. Io ho anche una giacca e un paio di jeans. เครื่องซักผ้าอยู่ที่ไหนคะ Dove trovo una lavatrice? Dove trovo una lavatrice? ดิฉันมีจาน Io ho un piatto. Io ho un piatto. ดิฉันมีมีด ซ่อม และช้อน Io ho un coltello, una forchetta e un cucchiaio. Io ho un coltello, una forchetta e un cucchiaio. เกลือและพริกไทยอยู่ไหนคะ Dove sono sale e pepe? Dove sono sale e pepe?